42 skirsnis. 1528 metais Lietuvos kariuomenės surašymų metu buvo suskaičiuotos 121 kunigaikščių bei ulonų ir 423 kazokų šeimus. Jos dar skirstėsi pagal totorių maršalkų vadovaujamas senas genčių vėliavas, tačiau valstybės karinė organizacija šiomis vėliavomis jau nebesivadovavo. Totorių kariniai kontingentai rinkdavosi į teritorinės totorių vėliavas, vadovaujamas savo vėliavininkų, kurie ir vykdė karo vadovybės nurodymus. Gentinė tradicija pasireiškia tik tuo, kad tiek maršalkų, tiek vėliavininkų pareigybės dažniausiai būdavo paveldimus. Nors ir neįteisinti rašytiniais įstatymais, totoriai kaip tiesioginiai didžiojo kunigaikščio valdiniai saugojo teisę laisvai išpažinti islamą. Tuo pačiu jų bendruomenę saugojo konfesinis uždarumas, leidęs jiems išlaikyti savitą kultūrą. Šalies masto totorių bendruomenė ilgainiui sudarė dvi analogiškos gyventojams krikščionims luominės kategorijos. Niekuo nuo bajorų nesiskiriantys, tik neturintys politinių teisių karo tarnybininkai ir prievolinė dauguma savo gyvenimo būdu ir galimybėmis labiausiai atitinkanti miestelėnų sluoksnį. Pastaroji gyveno tiek mieste, tiek kaime. 14 amžiaus pabaigos žygių metu Vytautas didysis iš Krymo atvedė ir apgyvendino trakuose kitą, labai negausią turkų bendruomenę karaimus. Karaimų diduomenė atliko karo tarnybą, saugodama didžiojo kunigaikščio pilis. Eiliniai karaimai vertėsi prekybą, dažininkystę ir amatais, ypač verpimu. Kaip ir totoriams, karaimams Lietuvoje buvo garantuota tikėjimų laisvė. Jie išpažino rytietiškąją, nepriplažystančią Talmudo judaizmo apraišką. 1441 metais didysis kunigaikštis trakų karaimams suteikė Magdeburgiją. Totoriai papildė Lietuvos visuomenės bajorų ir miestelėnų, karaimai miestiečių struktūras, išlaikydami konfesinę autonomiją su savo tikybinę organizaciją maldaus namais, kapinėmis ir bendravimo papročių teisę. Kaip europietiškosios miestų visuomenės struktūros sudėtiniai dalis, didžiojoje Lietuvos kunigaikštėjoje atsirado žydai. Pagrindinis imigracinis jų srautas į Lietuvos valstybę judėjo iš Lenkijai priklausančios Raudonausios Rusijos. Šios imigracijos pradžią sunku nustatyti, bet 14 amžiaus paskutinį ketvirtį žydų buvimas rusiškuose trakų kunigaikštėjo žemėse buvo akivaizdus. 1388 metais Vytautas, tuo metu buvęs Gardino kunigaikščių, brasto žydams didžiosios Lenkijos kunigaikščio Boleslovo pamaldžiojo 1264 metų privilegijos pritaikytos Lvovo žydams pavyzdžių, suteikė savo privilegiją. Ši recepcija ne tik įteisino brasto žydų bendruomenę, bet ir tapo žydų teisių didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje pagrindu. Jie, ja, kaip subsidiniu ir ataloniniu žydų teisės aktu, vadovautasi apibrėžiant kitų žydų bendruomenių padėtį. 1507 metais apsukrai pakeitus jūs preambuliai žodžius, buvo gauta didžiojo kunigaikščio sankcija oficialiai išplėsti šios Vytauto privilegijos galiojimą visiems didžiosios Lietuvos kunigaikštėjos žydams. Paskiras privilegijas žydų bendruomenės dar gaudavo – 1526-1527 ir kitais metais, tačiau tai nebekeitė esminio 1388 metų privilegijos galiojimų išplėtimų. Brastos bendruomenė liko visų Lietuvos valstybės žydų bendruomenių centru. Joje buvo saugomos jų pagrindinės privilegijos, į Brastą rinkdavosi kitų bendruomenių atstovai bendriems žydų reikalams aptarti. 14 amžiaus pabaigoje be brastaus nedideliais žydų bendruomenės dar būta gardinė. 15 amžiuje žydų bendruomenių skaičius didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje išaugo iki pusantros dešimties. Etninėje Lietuvoje iš jų te atsirado tik viena merkinėje. Vilniuje žydų bendruomenė nesusidarė net ir pirmojoje 16 amžiaus pusėje. Stiprios žydų bendruomenė susikūrė greta Raudonosios Rusijos esančioje Voluinėje, Vladimire ir Lutske. Vytauto privilegija numatė žydų bendruomenių konfesinį imunitetą, pavaldumą didžiajam kunigaikščiui per sričių vietininkus, vidaus administracinę teisinę savivaldą, solidarų prievolių atlikimą, asmeninę žydų laisvę ir turto valdymo garantijas. Miestuose žydų bendruomenės, kahalai, sudarė atskiras Jursdikas. Valdžios saitai Kahaluose priklausė turtingai viršūniai, bendravimo ir šeimos teisę griežtai reguliavo religinės normos ir jas prižiūrinti žydų dvasinė organizacija. Žydų išpažįstamas vakarietiškasis talmudinis judaizmas siejo juos su kitų Europos šalių žydais į bendrą diasporą. Turtingiai žydai neturtingoje šalyje buvo pageidaujami dėl savo turimų kapitalų. Jie vertėsi pinigų skolinimų už palūkanas, draudžiamų ar bent smerkiamų krikščiūnims ir prekybą. Turtingų žydų viršūnę supo vidutinis amatininkų ir smulkiųjų prekybininkų sluoksnis ir gausi varguomenė. Žydų jurisdikos miestuose atitiko krikščionių Magdeburginės ir Plepso struktūras, o kahalai praktiškai buvo laikomi kolektyviniais didžiojo kunigaikščio vasalais. Žydų ir Magdeburgijų miestiečių prievolės iš esmės sutapo, skyrėsi tik jų konkretai išraiška. Imdami paskolas į žydų, didieji kunigaikščiai ir diduomenė jiems prasiskolino jau antroje 15 amžiaus pusėje. Žydai išpirkdavo mokesčių ir muitų rinkimo vietas ir patys juos ten rinkdavo. Augant miestams, visą tai aštrino konkurenciją tarp žydų ir krikščionių verslininkų. Didysis kunigaikštis atsidūrė sunkioje finansinėje būklėje Visus šiuos prieštaravimus pabandė išspręsti vienu kirčiu. 1495 metais žydai buvo išvaryti iš didžiosios Lietuvos kunigaikštijos, o jų turtas konfiskuotas. Išvaryti į žydai apsigyveno pasienio miestuose Lenkijoje. Atrodė, kad šalies valdovas neblogai uždirbo, tačiau įstūmus į šalies potencialius kapitalo savininkus buvo skaudžiai pažeista pinigų apyvarta. 1503 metais žydams buvo leista sugrįžti į didžiąją Lietuvos kunigaikštyje, tą nekilnojamą jų turtą, kuris dar buvo išlikęs didžiojo kunigaikščio rankose, jis sugražino, bet apie jo skolų sugražinimą nebuvo nei kalbos. Žydai gavo teisę įsipirkti tą nuosavybę, kuri buvo atitekusi kitiems asmenims. Savo skolas mokėti buvo įpareigoti ir žydams įsiskolinę asmenys – Pirmaisiais 16 amžiaus dešimtmečiais į Lenkiją, ypač Krokuvą, atbėgo daug išvarytų iš Čekijos žydų. Kilo aštri konkurencija tarp sembuvių ir ateivių. Zigmantas Senasis šiuos prieštaravimus siekė sušvelninti, sudarydamas sąlygas naujiems žydų imigrantams įsikurti didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje. Žydams sugrįžus, Jie buvo įpareigoti išlaikyti tūkstantį raitelių, bet netrukus ši prievolė buvo pakeista analogiškais Magdeburgijos pinigų mokesčiais. Politinių teisių žydai neturėjo, tačiau jų elito atstovai įsitvirtino šalies finansų valdysenoje. Ašeika Jezofavičiai. Priėmęs tačią tikybę, Abromas Jezofavičius, Jezofas, Juozapo vardo variantas, valdant Zigmantui II tapo net valstybės išdininku. Paprasti žydai gyveno uždarą kahalų gyvenimą. 15 amžiuje plačiai po Europos šalis pasklidę iš Indijos kilę čigonai, pateko ir į didžiąją Lietuvos kunigaikštyje. Į pietinės Lietuvos valstybės rytis jie migravo iš Rumunų kunigaikštyjų, į šiaurinę jos dalį iš Lenkijos. Pastarėjai per trakų kunigaikštijos rusiškąsią žemės 16 amžiaus pirmoje pusėje pasiekė ir žemaičių seniūnyje. Čigonų statusas rėmėsi nusistovėjusią tradiciją, grindžiama 1501 metais datuojama didžiojo kunigaikščio privilegija, leidžiančia jiems gyventi kilnojantis ir nevaržančia jų verslų. Privilegijoje buvo minimas juos tvarkantis ir teisiantis čigonų vaitės, tačiau klajojančias jų bendruomenės taborus buvo sunku suvaikyti. Faktiškai su jomis santykiavo vietinė administracija ar pavieniai žemvaldžiai – Čigūnai vertėsi atsitiktiniais darbais, kurie dažnai siejusi su arklių priežiūra, prekyba ir mainikavimu. Kaip ir kitose šalyse, Čigonai išoriškai laikėsi vietinių žmonių tikėjimo, taigi etninėje Lietuvoje ir Palenkėje katalikų, o valstybės rusiškose žemėse stačiatikių. Čigonų gyvenimo būdas neleido jų apdėti fiksuotomis prievolėmis, o kartu nedavė jiems jokių pripažintų nuosavybės garantijų. Sunkiai kontroliuojami čigonai gyveno ne tiek už visuomenės ribų, kiek greta jos palaikydami santykius su kitais šalies gyventojais išimtinai vien savo verslo reikalais. Emigravę į didžiąją Lietuvos kunigaikštyje turkų, žydų ir čigonų etnosai nebuvo gausūs ir nedaug te pakeitė juos etninę sudėtį. Jų imigracija sutapo su luominiais visuomeniais klaustymusi. Tai apibrėžė luominiais principais jų bendruomenių padėtį. Įskyrus aiškios nuosavybės neturėjusius čigonus, šie luominiai principai – leido emigrantams išsaugoti jų konfesijas, lėmusias uždarą jų bendruomenių gyvenimą. F. Feodalinio dvaro ūkio atsiradimas Valstiečių šeimos individualaus ūkio pajungimas realiai žemvaldžių valdžiai pavertė pridedamo produkto nusavinimo pradmens reguliare feudalinę rentą. Didžiojo kunigaikščio pilių ir kiemų tinklas – karinėje monarchijoje daugiausia vykdęs administracinę ir gynybinę funkcijas, Lietuva ėmus santykiauti su Europos šalimis, vis labiau ėmė reikšti savo ekonominę funkciją. Valstiečių pritvirtinimas prie žemės leido plėsti jų talkas pilių ūkių tvarkyti. Talkoms peraugant į nuolatinį lažą, pilių ir kiemų ūkis įgyjo pastovius arimus. Ūkyje esanti nelaisvoji šeimyna vis labiau buvo nukreipiama auginti gyvulių bandas. Aplink pilis kūrėsi dvarai su ariamų žemės palivarkais, pilys ir kiemai pamažu tapo ūkiniais dvarų centrais. 15 amžiaus pabaigoje palivarkai tapo jau neatsiejama ekonominio gyvenimo dalimi. Žemvaldžio dvaras iškilo kaip stambe agrarinės gamybos įmonė greta smulkiosios valstiečių ir eilinių bajūrų ūkių gamybos. Jei pastarosios produkciją daugiausia suvartodavo patys ūkiai, tai stambūs feudaliniai dvarai jau ėmė veikti besiklaustančią rinką ir lemti ekonominį šalies potencialą. Intensyviausiai šis procesas vyko didžiojo kunigaikščio domeno branduolyje, senojoje istorinėje Lietuvų žemėje tarp Nemunų vidupių ir Neries. Iš šiaurę nuo neries atsirado vos vienas kitas didžiojo kunigaikščio dvaras, o šiaip pilys ir kiemai liko tradiciniais valščių centrais, į kuriuos suplaukdavo atskiruose laukuose surenkamus duokliais. Šiauriniai valščiai, istoriniai nalščia, buvo vadinami užneriu. Ūkiniai jo veiklai vadovavo Vilniaus tijūnas. Dvarų ūkiui vadovavo palengva atsiradęs laikytojų institutas, pilių seniūnai liko tik teritoriniais administratoriais. Stambiuose paunų valdose analogiškai kūrėsi dvarai ir palivarkai. Dvaro rimai atsirado ir eilinių bajorų žemėse, jų valdos ėmė vadintis dvarais. Nuolatinė lažo darbo jėga aprūpintuose dvarų arimuose susidarė didesnė remų žemės masyvai, kuriuose buvo patogiau taikyti taisyklingą trilaukį. Didžiojo kunigaikščio palivarkose taisyklingas trilaukis – pradėjo daryti įtaką talkų ir lažo darbo paskirstimui jau 15 amžiaus pabaigoje. Didėjančios dvarų galvijų bandos ir valdovo žirginų susijimas su augančiais dvarais plėtė atvirų laidarų bei uždarų tvartų statybas. O šiuose nuolatinio gyvulių laikymo vietose kaupėsi mėšlas. Atsirado galimybė trešti nemažą remų žemės dalį. Žemės poilsis pūdymais įgavo lemiamą reikšmę. Vis mažiau sekusios žemės reikėjo palikti krūmokšniams atauginti ir lydimui pakartoti. Lydimas iš palivarkų traukėsi į valstiečių ir smulkiųjų bajorų ūkelius. Didžiojo kunigaikščių ir ponų dvarai ėmė duoti pagrindinę produkcijos dalį, lyginant su duoklininkų valšiais ir pavieniais duoklininkais. Kadangi tai vyko atsirandant prekiniams santykiams ir pinigų rentai, taip pat steigiantis karčiamoms, o įžengus į 16 amžių ir miesteliams, dvarų laikytojai tapo svarbiausiais valdymo pareigūnais, o dvarų ūkis – valstybės ekonominės politikos pagrindu. Nuo 16 amžiaus pradžios imta dvarus inventorizuoti. Laikytojai turėjo pateikti derliaus gavimų ir panaudojimų ataskaitas. Produkcijos perteklius būdavo nukreipiamas į rinką. Nelaisvosios šeiminos moterys per žiemą privalėdavo suverpti ir išausti nustatytą produkcijos normą. Laikytojai turėjo žinoti valstiečių ūkių, jų traukiamų žagrių ir palevarkų žemės santykį. Jei būdavo žagrių perteklius, atliekami ūkiai užuot ėję lažą privalėjo mokėti lašpinigius. Nuo 16 amžiaus pradžios visą ūkininkavimą pradėta kreipti prekiniais produkcijos didinimu ir pinigų žiagavimo kryptimi. Didėjo daržų ir sodų plotai, daugėjo žuvi vaisos tvenkinių, vandens malūnai – šaltinių minimi jau 14 amžiaus pabaigoje ir užtvankus pertverė ne vieną upę. Svarbus prekybai keliai pateko nuolatiniai seniūnų ir laikytojų priežiūron, jų tiesimo ir taisymo angarijus, ypač tapus nereikalingomis vietinėms pilaitėms, virto prioritetinėmis. Vietoje brastų, kūlgrindų ir žabų pergrindų atsirado tvirtai suresti medžių tiltai. Labiausiai kraštovaizdį keitė intensyvėjantis vidaus kolonizavimas galėjęs plėtotis pasibaigus karams. Daugėjant gyventojų, ne tik buvo sausinamos pelkės ir kertami miškai krašto viduje, bet žmonės sugrįžo į 14 amžiuje ištuštėjusias pasienio svetis. Buvo naujai įsisavinti Nemuno žemupys ir užnemunį. Šiaurė Žemaitijos valšė nutyso kaip rankovės, jų administracijai sekant iš paskos vis tolin pasienyje įsikūrenčius valstiečius. Rytų Lietuvoje buvo apgyvendinti istorinis rytų žiemgalus ir sėlus pietiniai pakraščiai. Didėjant rentą ir piniginiai jos daliai, senasis rentos paskirstimas vietos administracijai nebetitiko realios padėties. Laikytojai siekė pasiglemšti didžiąją dalį prievolių. Žemaičių seniūnai, jais visą šimtmetį išbuvo Kesgailos, faktiškai virto kunigaikščiais. Neracionaliai tvarkomi didžiojo kunigaikščio dvarai ir valščiai davė mažai pelnų. Nuo 15 amžiaus pabaigos prasidėjus karams ir išdui prireikus papildomų pinigų. 16 amžiaus pirmą ir antrą dešimtmetį daug jų buvo įkeista. Zigmantas II ėmėsi tvarkyti dvarų ūkį. Vilniaus ir trakų pavietų dvarams jis išleido 1514 ir 1529 metų instrukcijas nuostatus, kuriuose nurodė, kaip skirstyti rentą, prižiūrėti arimus ir bandas. Žemaitijos valšiams nuostatai buvo išleisti 1527 ir 1529 metais. 1527 metais buvo pribūtas Kesgailų savivaliavimas joje, didesnę pusę seniūnijos valšių didysis kunigaikštis paėmė tiesioginien savo žinių žagrių mokesčių įvedimas prekinių santykių mažai paliestame krašte sunkia našta užgulėjo valstiečius. 1535 metais jie atsisakė vykdyti prievolės centrinėje Žemaitijoje. Brusdėjimus nuslopino, bet didysis kunigaištis buvo priverstas prievolės kažkiek sureguliuoti ir palengvinti. Išaugo miško verslų reikšmė. Giriuose ir greta jų kūrėsi specifinių prievolių anglininkų – druskių gyvenvietės. Pradėta plačiau deginti pelenus, medžio anglis, išgauti druską, varyti darbą. Įsiplėtė medžio pusfabrikačių, rastų, vančioso, putšulių gamyba. Vasarą ir rudenį Nemuno neries bebro narevo upėmis pradėta plukdyti sielius į Prūsiją. Susikūrė sielininkų verslas. Atsirandantis prekinis baudžiavinio dvaro pobūdis ėmė įtraukti į prekinių santykių pradmenis valstiečius, kurie jau nebegalėjo įsiversti be turgaus. Miestelių ir parapijų tinklas tapo turgų tinklo atramą. Pinigai pradėjo patekti į valstiečių rankas, kurie juos palikdavo turguose ir karčiamuose. Šalyje prasidėjo nedidelė, bet visą auganti pinigų apyvarta. G. Lietuvos susipažinimas su europinė gamybos technologija – ir būtimi. Pagoniškoji Lietuva sugebėjo perimti kai kuriuos vokiečių karo technikos ir fortifikacijos įgūdžius, jos kunigaikščiai susipažino su Europos prabangaus reikmenimis. Tačiau gamybiniu potencialu smarkiai atsilikta net nuo artimiausių vidurio Europos šalių, viską lėmė žemdirbystė, kurioje dar nevyravo taisyklingas trilaukis. Taip pat menkuose šalies miestuose dar nebuvo pasiektas cechų amatų lygis. Karams ir ekonominiai izolacijai pasibaigus, šalis ėmė sparčiai įsisavinti trūkstamus gamybos įgūdžius. Kaime šis procesas vyko lėčiausiai, nes menkai amatų veikiama ankstyvojo feudalizmo žemdirbystės rutina negalėjo staigiai pasikeisti. Miestuose, į kuriuos kėlėsi specialistai iš Prūsijos, Livonijos ir Lenkijos, pažanga vyko greičiau ir tai lėmė ženklius poslinkius visoje šalyje. Odalinė visuomenė sandara ir miestuose formavo individualių gamintojų struktūras. Vilniuje 1458 metais įsisteigė Kailė dirbių brolyje. Antroje 15 amžiaus pusėje jų atsirado ir daugiau. Cechai iš brolyjų neįsivystė, tačiau organizavimuose paužiūrių jau spartino cechų atsiradimą. 1495 metais Vilniuje susikūrė auksakalių ir siuvėjų, 1509 metais barzdaskučių, 1516 metais kalvių šaltkalvių, apie 1522 metus batsiuvių cechai. Pirmųjų cechų statutai buvo surašyti Krokovos ir Dancigo cechų statutų pavyzdžių. 16 amžiaus antrą ketvirtį cechų kūrimas įsraugimas Vilniuje dar paspartėjo. Netrukus cechai atsirado Kaune. Cecho organizacija su savo mokinių ir pameistrių apmokymais bei darbu, žaliavų įsigijimu ir produkcijos realizavimo taisyklėmis ribojančiomis konkurenciją, žymėjo įprastinės vidurio Europos miestų technologijos įsisavinimą. Vilniuje atsirado aukštos kvalifikacijos amatininkų. Cechų technologijos įdėgymas kėlė tėvauninių amatininkų lygį. Ponų dvarus aptarnavo auksakaliai, mūrininkai, dailiriai, staliai, stikliai, siuvėjai, batsiuvėjai, kilimų audėjai, inkrustuotojai sukurdami europinio lygio prabangą. Vilniaus specialistų sugebėjimai 16 amžiaus 1-2 trečdalio sandūroje peržengė šalies ribas. Atvykęs į garsus vokiečių medikas Paracelsas net pralaimėjo disputą. Prūsijos hercogas prašė Etmano Jurgio Radvilos atsiųsti jam dirbusį vokiečių vargonų meistrą Urboną Neidembergą. Jau 15 amžiaus viduryje Vilniuje buvo degami ir glazūruojami profiliuoti kokliai, kokybę prilykstantys atitinkamiems Vokietijos dirbiniams. Tačiau apskritai amatai Lietuvoje dar nepasiekė visiško techninių naujovių įdėgimo lygio. Sugebėta, tiesa, gana gerai techninės naujoves eksploatuoti, įskaitant ir jų remontą. Šaltiniai užsimena apie metalo liejiklą Vilniuje 15 amžiuje, tačiau ši gamyba neįsiplėtė. Per visus 16 amžiaus pirmojo ketvirčio karus Lietuva taip ir nelėjo patrankų. Tiesa, pilyse patrankininkų tarnybos pajėgė pagaminti paraką ir taisyti pabūklus. Panašiai dirbo vargonus remontuoti sugebantys vargonininkai. Didikai laikė leikštinių šarvų meistrus, galinčius pagaminti šarvų dalis, atkurti jų komplektus, bet visus tokius šarvus tekdavo pirkti užsienyje. Buvo prižiūrimi dar 14 amžiuje atsiradę varpai ir nuo 15 amžiaus antrosios pusės minimi mechaniniai baukštų laikrodžiai. Vandentiekis Vilniuje žinotas jau 15 amžiuje. Geriausiai jis buvo įrengtas didžiojo kunigaikščio pilyje – 16 amžiaus pirmą trečdalį vamžiais Vilniaus mieste buvo tiekiamas vingrių ir župronių nelabai sėkmingai šaltinių vanduo. Imta naudoti siurblius ir gesinimo švirkštus, tačiau jų negaminant tenkintasi atvežamais iš Lenkijos. Apie 16 amžiaus vidurį jau maždaug trečdalis Vilniaus buvo mūrinis. Akmens grindinys atsirado 15 amžiuje, bet tik 16 amžiaus pirmoje pusėje buvo išgrįstos kelios gatvės pačiame Vilniaus centre. 1503-1522 metais sostinė buvo apsupta mūro siena. Dideli pauslinkiai 15 amžiuje, 16 amžiaus pradžioje įvyko kaimo architektūroje. Senovinis dūminis namas, kur po vienu stogu žmonės priglobdavo ir gyvulius, virto ūkinę patalpą.